بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه أما بعد معاشر الأحبة قبل ياكو أدليا na بس تنبيه مهم ككم بشانا كوا ni katika mambo yenye kuhimizwa na kuhimizwa kwa watu wakumbushane hasatan watu wanapoingia msikitini ikiwa kuna kitu cha kuwaweka kwa muda pia zaidi mtu akiingia yanwi al-i'tikaf yanwi al-i'tikaf pata kukusanya zaidi ya kheri moja na hii ni katika rahma za Allah subhanahu wa ta'ala na ni katika fadhail za mtu kuwa na ufahamu wa dini kipindi kimoja ukapata thawabu zaidi ya amal moja kiingia hapa ukapata ajiri ya kuwa umesali fajri alafu baada ya kusali mtu akawa bado yuko kwenye musalla wake yani si kile kikao la ile sehemu aliyosali hajaondoka anaandikiwa iwasali mpaka aondoke kwa hiyo ni ajri moja kama الآن بإذن الله يكتب لنا نحن في صلاة الفجر kujira wasala bado uendelea alafu wapata ajili ya kuhudhuria kikao cha elimu ambacho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala asema kwenye hadithi qudsi wakiondoka wanaambiwa qumu maghfuran lakum طيب na Allah subhanahu wa ta'ala huwateremshia rahma na huwateremsha malaika wakaja wakuwafinika طيب kikao ambacho kwamba wote wanaokaa ndani yake huandikwa ni wema hata kukawa na mtu muovu Allah subhanahu wa ta'ala asemaje innahum qaumun la yashqa ma'ahum jalis alafu kapanun ajra ujira mwingine wa nini wali itikafu kwa hivyo hii ni ukumbusho basi mtu akiingia fajri aingie na nia ya wali itikafu naam tukiendelea tulipoachia tulitaja jana kuwa Abul Walid al-Baji rahimahullah ta'ala baada ya kuhusia watoto wake kushikamana na suala zima la dini kwa pande zake mbili al-iman wa sharai kisha akawahusia baada ya hapo kushikamana na vitu viwili ambavyo kwamba ndiyo msingi na chimbuko la iman na msingi na chimbuko ya nini sharia ya Uislamu nao ni wahi mbili wahi wa Qur'an na wahi wa, wa sunna na ili waislamu watakaniwa wakumbushe sana wasisitize sana Qur'ani na Sunna ni sawa kwenye upande kwa zote mbili ni wahi zote mbili ni ni wahi lidhalika mtume صلى sallam anasema ala jueni inma utitu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu hakika mimi nimepewa Qur'ani na mfano wa Qur'ani pamoja nayo kwa hivyo as-sunna mithlu al-Qur'an la nufarriqu bainahuma min kauni min kaunihima wahi kwenye upande wa kuoni wahi hatufai kutofautisha as-sunna sahiha wahy يجب الإيمان به يجب الإيمان بهذا الوحي bihadha القرآن لوحي na al-Qur'an ni طيب tofauti ni kuwa kwenye Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala amefunga mlango kabisa haiwezi kabisa mtu kutaka kujaribu kuongeza au kupunguza au kufanya kitu kwenye sunna Allah ameihifadhi sunna kupitia kwa nini wanazuoni ulama alhadith maana mtu akitaka kutia kitu basi Allah watoa watu wakigundua kile kitu Hii ndio tofauti iliyoko baina nini upande huu طيب يعني utapata kuna sunna sahiha na kuna zingine ambazo kwamba ni ahadith dhaifa ahadith mawdhu'a zimetengwa na yote ni katika aina sampuli za hifdhullah li dini hifdhullah li dini alquran wa sunna zote ni dhikr zimeteremshwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah asma inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun طيب ala kulli hal tarajia kwa wengi waislamu wanalitambua ili kuwa as-sunna ni wahi wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha طيب Allah atambia kwa mtume hazungumzi kupitia kwa hawa yali aliyoyasema yeye ni wahi lakini ambao kwamba utatoka ni yale yaliyozushwa na kubandikwa mtume kwa alisema yale hayaingii sababu hakuyasema lakini aliyoyasema ni wahi kama alivyosema Allah wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha tayib na kwenye aya chungu mzima Allah subhanahu wa ta'ala atambia kwa mtume sallama amekuja yuallimuhum alkitaba walhikma alkitaba alquran والحكمة السنة kwa hivyo ni adilla chungu mzima kuonesha kuwa hizi ni vitu viwili watakaniwa vishikwe sana na ndio maana Abul Walid al-Baji akawahusia watoto wake baada ya kuamrisha washikamani na dini kwa pande zake mbili iman na sharai akawaambia washikamani na Qur'ani na Sunna kwa sababu ndiyo chimbuko la dini yote ni Qur'ani na nini na Sunna na anayeshikamana nayo haya mawili hapotei tukamalizia na hadithi jana aliyoitaja kuwakumbusha watoto wake kwa mtume sallama asema taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu tumesema nimeacha kwenu nyinyi yani iwafa iwaondoka awakumbusha umma wake nimewacha kwenu nyinyi mambo mawili endapo mtashikamana nayo hamupotei kisha sema kitab Allah wa sunnati kitab Allah وسنتي كتاب الله وسنتي mambo mawili haya mambo mangapi mawili ma intamassaktum bihima yote mawili طيب au ma intamassaktum bihi yani hayo mambo mawili yote kwa hivyo mtu akishika Qur'ani bila sunna hadha sayadhil atapotea kwa sababu hakushika kamili yaliyokuja kutoka kwa Allah amechukua nusu akatupa nusu kama banu Israili يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض كيف لا بد من قمويل هاي عندي سنبان بعض نسنة إمكوجا للولاك وكزياك نكوي بينيش القرآن لتبين للناس ما نزل إليه كيف لا بد من قمويل هاي عندي سنبان بعض طيب ومكياشيك هاي بس واتو وتقوى كوني وباند وسلامة كتكالنيا لما نقول الوليد الباجي رحمه الله akawahusia watoto wake mambo haya mawili ni mambo muhimu sana watoto wakuzwe juu yake alafu endelea leo waambie watoto wake وقد نصح لنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد نصح لنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان بالمؤمنين رحيما وعليهم مشفقا حقيقة بتومي صلى الله عليه وسلم آلت نصيح بمعنى alitufundisha kila yenye kheri na sisi na akatutahadharisha na kila yenye shari na sisi na hii ndio kazi ya mitume na mitume hawakuondoka kwenye mgongo wa ardhi ila baada ya kuitekeleza hii kazi kwa ukamilifu ili tulidhibiti sana wallahi haya mambo yakidhibitiwa vizuri mtu hapati tashwishi ya mashaitani wa kijini na mashaitani wa kibinadamu هذا إيمان يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك كشبل فإن لم تفعل فما بلغت رسالته الله أمرشا متومي وبلغ ما أنزل إليك نمتومي قبل يكوفى awashuhudiza umma wake kwenye hajjatul wadaa طيب يوم الجمعة يوم عرفة أوامبيا آه، ألا هل بلغت مصحاب أوامبيا نشهد أنك قد بلغت أنا قلتنا ألا هل بلغت مرتات كيش أن يشكدوا للمقول اللهم لأن الله في السماء سبح اسم ربك الأعلى ثم استوى على العرش طيب ما آيات شنو مزيم اللهم فاشهد من يراه يسيمة فرفع يرفع صار يرفع يد أصبعه إلى السماء وينكته على الأرض أنا يعني يشك دولة من قولي اللهم فاشهد أتي جوزك دول من يهرد يعني شهودية ولو يسيمة ويني آه، ها أقول مفانيني ما يبلغيش ما يكملش المهم اسيما نصح لنا النبي صلى الله عليه وسلم عمت نصيحه نهي نعم دي نصيحه كوا موامريش كلا خير لا خير ما كتزنا شالي نكوني حديث نجين متون صلى الله عليه ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم عن شر ما يعلمه لهم Allah hakumtumiliza nabii yoyote isipokuwa ilikuwa ni haki kwa yule nabii yani ni haki atekeleze gani ayadulla ummatahu awajulisha umma wake ala khairi ma ya'lamuhu laha kila khairi anayojua kwa ule umma kwa hii ni khairi yao awajulisha wayundhirahum sharra ma ya'lamuhu laha طيب na awatahadharishe na shari ambayo kwamba anayejua kwa hii kwa wao ni shari awatahadharishe hakuna nabii isipokuwa alitekeleza hilo na mtume sallallahu alaihi wasallam afdalul anbiya wa khatamul mursalin sayyidul anbiya wal mursalin wa qad ballagha al balagha al mubin waje leo tuambie kuna milango imeachwa wazi waje leo hii baada ya kufa kwake igunduliwe kuna kheri kumbe nyingi na milango mingi ya kheri maanake ukihisabu iliyozushwa wallahi dini yenyewe ni chache lau utaisabu ile ziada ukamilishe na ile ulinganishe na yale ambayo kwamba aliacha mtume hizi ziada nyingi kuliko yale asili waje ndio kuna milango ya khairi mingi hivi na hii hadithi ukizingatia ayadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu haya mambo mawili ad-dalala wal-ilm wewe ukija ukidai kuna khairi baada ya mtume kufa na hakui ashiria wala hakuifundisha ni imma umepinga umesdai kwa mtume hakuwajulisha umma wake baada ya kuwa aliijua dalala au hakuijua ala khairi ma yalamuhu hakuijua lau angejua angewajulisha na yote mawili haya muislamu hayatamki muislamu hayasemi hata wale wanaofanya ile bidaa hawadai haya lakini hii ni lazim ya amali amali yote ukiifanya ambayo kwamba haikuthubutu ni imma wadai mtume hakuijua ukaijua wewe au wadai mtume aliijua akaificha hakuijulisha kwa matendo kwa sababu ukifanya ukiulizwa wasema ni khairi taib mtume mbona hakuifanya alijua naam kwa hivyo hakuwajulisha mama wake kisema hakujua yote ni hatari yote ni hatari ya Kwa hiyo na leo Muislamu atayasema yakfur, lakini hakuna anayoyasema, hakuna anayoyasema, lakini matendo daiman wanasema qaida lazimu shay lazimu shay ikiwa ni batil yadullu ala butlani shay ikiwa ni batil yadullu ala butlani shay yani mimi nimefanya tendo tendo hili yalazimika jambo fulani jambo lile la lazima la kulazimika likiwa ni batil basi maana hili tendo batil kama hapa mtu kuzusha kitu baada ya mtume kufa ni lazima ile mtume alikifundisha kile kitu na ikiwa hakukifundisha ni imma tuseme hakukijua au alikijua akakificha hiyo ndio lazim hii lazim ni batil bal min abtal albatil ni katika batil ya kupindukia sema mtume hakukijua au alikijua akakificha kwa hivyo yajulisha kuwa kuzusha kitu baada yake ni batil lazima tuseme hivyo na tusiposema hivyo itakuwa tutaangukia kwenye pande wa pande huu ni wa hatari طيب على كل حال hapa waambia watoto wake haya ni malezi maashara alahibba huyu azungumza na watoto haya maneno ndio tuje kujua kutambua kuwa sehemu gani palikoseka kwenye ima, mazingira yetu sehemu gani palienda vibaya katika watoto wetu wallahi nitakuja kutaja baadhi ya mifano ah, ya kuhusu mlango huu lakini tuangalie je hal hakadha nurabbi abnaana je hivi nurabbi abnaana je twakaa na watoto wetu tukawaeleza tukawatambulisha cheo cha mtume sallallahu alaihi wasallam kwa umma wake na wao wakiwemo kwenye umma Mtume sallam alitupatia nasiha kiukamilifu, akatujulisha kila kheri, wazungumze na mtoto, akatutahadharisha na kila shari, alafu awambia wakana bilmuminina rahima. Mtume alikuwa ni mwenye huruma sana kwa waumini. Mwambie mtoto wako taib, wa alaihim mushfiqa, na alikuwa akiwahofia sana shari isije ikawafika لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم lenye kuwafikishia uzito kwake yeye analiona jambo zito la muudhi la mkera la uzito akijua haya mambo yaweza kuwafikia umma wangu na yakawatia uzito lidhalika angalia ahadithi mzima laula an ashuqa ala ummati la amartuhum kadha wa kadha ingelikuwa siogopei kuwatia umma wangu uzito ningewaamrisha kadhaa lakini kule kuogopea kuwapatia uzito akaacha kuamrisha mambo fulani ah, azizun alayhi ma alimtum harisun alaykum anabidii na nyinyi anabidii na umma wake hapa duniani bali si hapa mpaka akhira mtume sallam anabidii na umma wake angalia subhanallah katika kisimamo ambacho kwamba kila mtu asema nafsi nafsi mpaka anbiya wewe leo iliyopate umuombe Allah ahukumu baina waja watu ondoke kwenye adhabu Islam kila mtu asema nafsi nafsi nafsi nafsi mtume sallama dhalika اليوم يقول يا رب امتي امتي طيب ana huruma na na umma wake angalia kwenye haudh hadithi iliyokuja kwenye haudh ah, birika la maji ambalo kwamba liko nje ya janna na maji ya kutoka kwenye mto wa Kaudha ndio wanaomiminika kwenye birika lile ni katika mawaqif za yaumul qiyama maji ambayo kwamba mtu akinywa haihisi tena kiu baada yake Mtume asifu kingo zake asema ni za dhahabu na fedha na vyombo vyake ni idadi ya nyota na sifati chungu mzima zilizokuja kwenye kwa sahau ya Mtume sallam lakini haudhi hii kuna watu watatengwa wale waliozusha baada yake mambo kwamba hakuyafanya tumetuambia asema watakapokuwa watengwa mazo aona wao kwa mbali tume alayhi salatu wassalam asema innahum min ummati hawa ni umma wangu atajibiwa ambiwe innaka la tadri ma ahdathu ba'dak hujui baada yako ulizusha nini ama tume alayhi salatu wassalam baada ya kuambiwa vile ambaye khalas sihqan sihqa ikiwa ikimulizusha baada yangu yalla ndende kando lakini kabla hajajua sema innahum min ummati yani anahamu na umma wake طيب hivi ndivyo hukumu haya mambo atakawafundishwa nani watoto mpaka wakiinukia wainukie na moyo wa ihtiram lirrasul sallallahu alaihi wasallam watawqir kumheshimu na kumpatia cheo chake mtume alayhi salatu wassalam kuheshimu kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam na kuheshimu sunna yake hivi ndio unatakaniwa lakini leo hili ha sunna ya mtume alaihi salatu wassalam lau itapimwa kwenye nyoyo zetu sisi acha nyoyo za watoto wetu nyoyo zetu sisi wallahi kuna upungufu na namna ya tunavyoipatia cheo sunna ya mtume alaihi salatu wassalam fil haqiqa kuna upungufu itakani ili jambo litibiwe ili jambo lipatilizwe asema walahum nasiha alitume mtume alayhi salatu wasalam alikuwa ni mwenye kuwa nasiha umma wake sana hajaona kitu chochote mbele yake kimetokezea kawa ni cha makosa isipokuwa likikataza tayeb bali hata aliyoyasikia aliyakataza na ukiangalia ahadithi والله حجم نبهون تشون مزيمة أحاديث تشون مزيمة تنكوت تشون عليه الصلاة والسلام أنا ها هنا أمواتي طيب أسمى أوانبيا تساقط واكي بعدك وفنديشة ليزا هيكو أسمى فاعملا بوصيته بس يفنيني كازي وصية ومتومي صلى الله عليه وسلم وصية قال تنقول لي الحديث اللي تاجة تركت فيكم niwaachie mambo mawili ambayo kwamba mkishikamana nayo hamtapotea huko wasia fa'amala biwasiyatihi basi shikamaneni na ufanyeni kazi wasia wake waaqbila min au waqbala min nasihihi kubalini nasiha yake kubalini nasiha ya mtume sallallahu alayhi wasallam واثبتا في انفسكما المحبه له nachitisheni kwenye nyoyo zenu mapenzi ya kumpenda nani mtume sallallahu alayhi wasallam ah nafikiri Abul Walid albaji atumia lugha ambayo kwamba ni dakika lugha ya undani inayokusudiwa maana yake kitisheni athbita kitisheni ha. Ah, mapenzi ya mtume kwenye nyoyo zenu si kudai kuna kudai na kuna kuhakika mapenzi yamekita kwenye moyo kudai kila mtu aweza kudai mpaka waimbaji pia huimba kwa wao wampenda mtume lakini kiuhakika alhubu ni kitu kiko ndani ya moyo na moyo ukijaa kitu hudhihiri athari yake kwenye nini kwenye viungo na kwenye inaonekana nitawapa mfano mfano ingawa ni mfano mbaya lakini ndio ulioko kwenye mshtama mtawalio zaidi wapenzi wa mipira hivi kuna mpenzi wa mpira atakupita usimjue huyu ni mpenzi wa mpira hmm. wapenzi wa mpira mashabiki wa mipira bali utamjua mpaka asupport timu gani bali utamjua mpaka ni player gani ambao kwamba yeye ndo ampenda zaidi kwenye athari chungu mzima, pamoja na kuwa mapenzi yako wapi? Moyoni, moyoni, lakini utamwona, utamsikia maneno yake, utamwona hali yake, kama ni ya mavazi, kama ni ya ukataji nyele ah, kama yani chungu mzima, alama za kuonesha huyu ampenda fulani au timu fulani. Ndivyo ilivyo. Haya ndio mapenzi maashara, lakini haya mapenzi mabaya lakini mapenzi ndivyo hivyo ya mazuri na mabaya yote lazima athari yake idhihiri kwenye kwenye nini kwenye yanaonekana leo hii mtu aseme ampenda mtume sallallahu alaihi wasallam wama yura lahu athar ya kumpenda mtume alaihi salatu wasallam alafu tukubali hadha ma yakun hadha ma yakun qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah alama ni almutaba'a kufuata hii ndio alama leo ukiambiwa mtume alayhi salatu wasalam amekataza hili mtume ameamrisha hili bwana ah mshazidi nini bwana mshazidi nyinyi kila kitu haifai haifai haifai kila kitu bid'a bid'a bid'a bid'a kwani lazima mtume kumfuata kwenye kila au kila kitu afanye yeye mtume ndio sisi tufanye lazima wamkemea yule anayekukumbusha hali ya yule unayedai kumpenda ajib ajib hmm. wewe tu chukua mfano mke wako nyumbani kio ushaoa ale kila kanayo kudai adai kwa kupenda lakini kila ukitakacho kwake unamwamrisha hafanyi kila ah ushazidi kila kazi tu haziishi kila jambo kimwambia utakubali maneno yake kwa kupenda ha, utakubali hakuna atakayekubali bali ukafanyiwa yote pengine moja tu likakosa kufanywa uweza kusimamisha kiama kwenye ile nyumba na umfanyiwa mengi lakini pengine moja kibinadamu na umfanya upungufu wa kibinadamu ukufanyia ukataka kusimamisha Ah, kiama kwenye nyumba kufanyiwa moja ala kulli hal maashara alahibba alama ya kumpenda mtume alayhi salatu wassalam ni kumfuata na haya ndio mapenzi ya hakika an tuhibba ma yuhibbuhu mahbubuk wa takraha ma yakrahuhu mahbubuk hii ndio mapenzi hii ndio nini mapenzi upende anayoyapenda yule unayedai kumpenda na uchukii anayoyachukia yule unayedai kumpenda lakini wewe mpenda mtume mtume apenda haya wewe huyapendi mtume apenda sunna ameamrisha sunna yake amehimiza alaikum jifungamanisheni bisunnati na sunna yangu lakini wewe kila sunna ndio ipiga vita si hali ni jamaa mtawapa mfano mwingine kuonesha kwa kuwa sisi sunna tumeichukua ni alama ya kitu kustahili kuwatwa si kustahiki kufanya nini kushikwa na kufanya طيب na bid'a ndio dharia ya kufanya kile unalolitaka na hii bid'a sana lakini sunna mathalan ndevu طيب mtu ukimwambia bwana weka ndevu mathalan ah sunna ya Allah nuzula tukukubalie ni sunna kama unavyodaiwa hasunna ufanywa ama huachwa sunna dalili ya kufanya ama dalili ya kuacha huna swali angalia mathalan jambo lolote au mengi yaliyokithiri mathalan mwambie mtu bwana nguo yako haifai kupita macho mguu atakwambia sunna yalla tushuke kwenye madai yako ni sunna lakini kwa nini waitumia neno sunna kama hoja ya kuacha hivi ndivyo ilivyo sunna inatumika kama hujja ya kuacha si ya kufanya kinyume na wale waliokuwa masahaba radhiallahu ta'ala alayhi ala kul pamoja na yani ufahamu umeenda vibaya kwenye hili swali la sunna lakini tu nukta point ni kuwa sunna ilikuwa ikitumika wakati ule kama hujja ya kusimamisha ahkam za kisheria na sha'air za dini lakini sisi tuitumia kinyume ala kulli hal hili ni kwa sababu hili jambo lina upungufu katika nini nyoyo zetu kulluna hadha amrun tunasema kulluna hii mifano imekuja kwa haraka tu upesi lakini sisi tutajichunguza kwenye nyumba zetu ha. wallahi tutapata yani upande wa sunna bidii ya kufanya sunna yani tusiseme hakuna pengine labda tutakuwa tumefanya mipaka lakini ni pungufu nikisema ni pungufu itakuwa sijakosea ni duni duni ah, ni duni sana naam awambia aendelea awambia athbita fi anfusikum almahabbata lahu kitisheni kwenye nyoyo zenu mapenzi ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam waridha bima jaa bihi na kuridhia aliyokuja nayo waliqtidaa bihi بسنته والاقتداء بسنته نبوي إيجا نبويغا نبويتكليزا سنياك والانقياد له نكون نكمفواتا كمطيع فواتا كني كلا جامبو ناني متومي صلى الله عليه وسلم والطاعة لحكمه نكطيع حكم ذاكنا أمام رشياك والحرص على معرفة سنته لمفنبدي كيجوا سنياك كيجوا سنياك msome mfanye bidii kujua sunna yake طيب alafu aendelea anambia wasuluki sabilihi na mfanye bidii mfuate njia yake haya mambo yote ukiangalia utapata yalikuwa na kielelezo kiigizo kikubwa sana kwa masahaba radhiallahu ta'ala alaihim na waliokuja baada yake katika maimamu walikuwa na bidii ya wao kujua sunna wakiisoma wakihifadhi ahadi za mtume alayhi salatu wallahi kuna watu wamesafiri kutoka mji hadi mji mwezi mzima katika masahaba Jabir radhiallahu anhu mwezi mzima amesafiri aenda kuuliza hadithi aijua si haijui aijua ataka kuhakikisha tu hadithi hii nilisikia na fulani aenda kumuuliza ndivyo mpaka sasa nimeshikilia vile vile safari maashara alahibba wa miguu zamani si sasa mwezi mzima sahihi hii acha kwenda kuuliza hadithi na kujua hadithi tukawa na pesa ya kusafiri kwenda kutekeleza nguzo katika nguzo za Uislamu haji tukamwambia ah, ngoja na kidogo biashara kidogo sasa taka kui kuijazajaza kidogo taka kujenga tutaona uzito safari imekuwa nyepesi uweza kwenda kwa siku kumi tu karudi huyu asafiri mwezi safari nzito acha kwa kuita kukalifu pesa a ya kugharimu pesa kwa sababu unapoenda mwezi ataka matumizi na hakuna kazi kwenye ule mwezi na ulipotoka atakauacha nini matumizi kwamba alikuwa hakuna gharama maanake wengine utasawar vibaya safari zamani kwa kutembea lakini gharama ilikuwa rahisi la bali gharama zaidi kuliko sasa pamoja na hapo zaidi ya uchofu mwezi mzima iwatembea hatembei kwenye mji twapita leo hii niweza kutoka wewe mji hata mji kumejaa mataa ndio la kwenye msitu na majangwa ukhatari wa wanyama mwitu mtu atembee msituni mwezi mzima kilichomtoa nini hadithi moja tu si kwamba eti haijui aijua lakini atakwenda kuhakikisha kwa mtu aliyesikia na yeye ha hii ndio ilikuwa bidii yao bidii yao kuhusu watoto wao subhanallah utashangaa kuhusu masala ya sunna takutajia hadithi moja hadithi iko kwenye sunan an-nasai bwana mmoja katika masahaba hakutajwa jina kwenye hadithi asema rajul alikuwa akija akikaa kwenye kikao cha mtume sallallahu alaihi wasallam cha elimu mtume wafundisha masahaba akaa طيب akawa akija akikaa huja mtoto wake mchanga mdogo kwa nyuma ha? kaja akamshika kwa nyuma mchukua akamweka mbele yake hiyo ndio ilikuwa ada ya kikao chake mtoto wake alikuwa hamwachi naye طيب almuhim akapotea yule bwana kawa hahudhurii tena kikao Mtume alayhi salatu wasallam akamuuliza vipi huyu bwana akaambiwa akaambiwa ya rasulullah wamjua mtoto wake akija akimshika akimbeba kimweka mbele ambiwa halaka amekufa sasa huyu bwana moyo wake hauwezi tena asema kuja kwenye hichi kikao ambacho kwamba kila akikaa huona picha mtoto wake amekuja akamchukua akamweka mbele hilo tu ndo limefanya nini limemziwilia limtia bado limkumbusha ile sura ya mtoto wake vile alivyokuwa ameathirika na anavyompenda mtoto wake almuhimu mtume sallama akamtefuta yule bwana akampatia taazia akamwambia waonaje mambo mawili abakie na wewe hapa uwe ukihisi raha kumuona na utulivu au akutangulie kesho yomul qiyama ukienda peponi umuone amesimama amekufungulia mlango mlango wote unaoenda utamuona yeye akufungulia gani walitaka zaidi ya rasulullah athani ile la pili ambia la kadhalik huyo amekutangulia ila janna kwa hivyo acha kumpumbaza almuhim kwenye hii hadithi mwenye kitabu cha شرح النسائي آه محمد علي آدم الإثيوبي رحمه الله مكوفة مكجانا شريش آه، كتاب وشيخ النسائي مجلدات تقريبا قريب 40 او 40 مبيل كتكاين حديثا البكوجا كوني فايده ذا حديث اسما كو يستحب احضار الاولاد في مجالس العلم والذكر يا بندكيزوا كحضوريشا watoto katika vikao vya elimu na kumtaja Allah kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala hivi ndivyo walivyokuwa masahaba radhiallahu ta'ala alayhi mpaka watoto wadogo walikuwa wakiwahudhurisha angalia Umar radhiallahu anhu kwenye hadithi Mtume alayhi salatu wasalam awauliza masahaba shajaratun barakatuha ka barakati almu'min na tantajia mti ambao kwamba baraka yake kama baraka ya nani barakatul muslim kama baraka ya muislamu kila mtu akataja mti au ataja miti iliyoko kwenye majangwa ha? Abdullah ibn Umar ni mdogo katika masahabi wadogo ako pale na babake Umar na Abu Bakar masahaba wakubwa kibaru sahaba wako pale ha? Mtume alayhi salatu akautaja ule mti baada ya hapo almuhimu Abdullah ibn Umar asema nikamwambia babangu ilikuwa na ujua ule mti alipouliza mimi ilikuja kwenye roho yangu ni mtende Umar anamwambia kwa nini ukusema Naambia lau ungetamka kwangu hili lingependeza zaidi kuliko yani ungejibu pale. Anambia limenizuilia naona haya kwenye kikao kuna watu wazima. Angalieni haya malezi. Kwanza baba ahudhuria kwenye vikao vya elimu na nani? Na mtoto wake. Pili angalia malezi ya yule mtoto. Aliacha kujibu kuna haya kuna nini? kuna watu wazima kwenye kikao hili ni suali umeulizwa ili ujibu lakini hauna haya kujibu kuna watu wazima sisi <laughs> kwenye vikao kuna watu wazima acha kwa umeulizwa na usuluhifu utatupwa ah, na kumtukana za kumtupa malezi yani kidogo kuna tofauti alafu vikao vya elimu sisi wenyewe kuhudhuria mpaka tujipinde na kuna uzito na wengi wetu kuhudhuria vikao vya elimu matatizo kitabu hije kuhudhurisha watoto ukizingatia kuna hali zetu pengine kuna hali zetu hali nyingine kuacha kabisa hata kuja msikitini usali ile faradhi acha kuhudhuria kikao cha Ijumaa na mtoto wako akakuona usali nyumbani au husali kabisa haya ni malezi maasha msidhani kwa kwa wajifanyia peke yake la tawalelea watoto badali kuwa sisi tufanye bidii kwa kipindi tuje wakati na tuwabebe wao kwenye faradhi bali na vikao vya elimu طيب hili ni katika jambo muhimu sana maashara alahibba kuwahudhurisha watoto katika vikao kusoma Qur'ani yashereheshwa kusoma sunna za mtume zishereheshwa wainukie na makuzi haya alafu endelea anambia fa inna mahabbatahu kwa nini awahimiza hili anambia fa inna mahabbatahu taqudu ila alkhair mapenzi ya mtume alayhi salatu wasallam ukimpenda kwa uhakika yatakuvuta yakupeleke kwenye khair yatakuvuta yakupeleka wapi kwenye khair wallahi hivi ndivyo ilivyo na yakiwa mapenzi si hakika daima mtu atabakia kwenye ile sharia yake akidai ampenda mtume bali wengine hudhirisha kumpenda mtume kwa maasi kwani hayafanyika ha. katika sherehe za kusherehekea kumpenda mtume kufanyiki kwa mashindano ya maasi mashindano yako yafanywe maashara ahibba games ambazo kama mtume ameziharamisha mabao za kete sijui manini ma, ma, pengine kuhudhuria kwenye mashindano wake na waume bali wakati wa nyuma kulikuwa na mashindano sijui kama mpaka sasa yako mpaka ya ngoma kuna ngoma inaitwa ngoma ya walevi pia katika ngoma wanaposhiriki huja watu wakikuna mkoma mjaa hivi nao washiriki kwenye mashindano ya ngoma yako haya katika madai ya kuletwa mpenda mtume alayhi salatu والسلام لكن ما بيزي انتومي اما بي ابو آه، ابو الوليد الباجي ابو تراكي يتقود الى الخير ينبوت كبلك كوني خير وتنجي من الهلكة والشر نا يموكوا انتو kutokamana na maangamivu na shari haya ndo mapenzi ya mtume sallama yakiwa ni hakika Naam, kwa nini? Kwa sababu ukimtii Mtume sallallahu alayhi wasallam na kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, jambo hili ni katika nguzo kubwa za kutengea na kuongokewa. Hadha huwa Allah subhanahu wa ta'ala tabia, wa in tuti'uhu tahtadu wa ati'u Allah war rasula la'allakum turhamun. Hadha huwa lakini ikiwa ni mambo yanayofanywa yanafanywa inavyostahiki na kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam itakuvuta kwenye khairi na kuepusha na shari kwa sababu asli kumpenda mtume sallallahu ni katika ukamilifu wa imani mtume sallallahu asemaje la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in ni iman kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam naam na iman na kumpenda mtume sallama yaondoa vifundo kwenye nyoyo thalathun la yaghillu alayhinna qalbu muslimin طيب ya kwanza ayakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma kumpenda Allah na mtume wake yaondoa vifundo kwenye moyo na vifundo kwenye moyo ndivyo sababu ya ufisidi na uharibifu ufisidifu na uharibifu lakini vikiondoka mapenzi ya mtume yanavyotengeza طيب na masahaba walikuwa ni kielelezo kikubwa cha kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam na walikuwa kwenye hali mwangalia eh, angalia sahabi Abu Sufyan radhiallahu anhu kabla kuslimu kwake ilipokuja kwenye hali ya sulh al-Hudaybiyah المهم الحال اليونا سيما والله ما رأيت قوما ما رأيت قوما أو ناسا يحبون yuhibbuna mahbubahum ka hubbi ali ashabi Muhammadin li Muhammad sijaona watu wanaompenda kipenzi ile wanaompenda zaidi ya mapenzi ya masahaba za mtumi kumpenda nani mtumi wao hajaona hapo hajasilimu yeye atoa ushahidi hajaslimu ha? angalia walivyowalelea watoto wao chukua mfano wote malizia na mfano katika vita vya Badr ikiwa sijakosea walikuja watoto wawili ubavu ubavu katika mbavu mbili za nani za sahabi Abdurrahman ibn Auf asema nime kwenye hali ya vita watu wamepambana sema naona watoto wawili wadogo mmoja kulia mmoja kushoto mmoja aitwa Muadh ah, ibn Amr ibn al-Jamuh na wapili aitwa Muadh ibn Afra wamekuja upande wa kulia na kushoto huyu mmoja akani kanigonga hivi kuniuliza ya am ambia ya am ya am yangu nionyeshe man huwa abu jahl nionyeshe nani abu jahl abu jahl katika sanadid quraish ni katika miji mwengo ya kikureish na ni mtu alikuwa kwa afya na, na vita na nini hawataka kufanya nini mtoto mdogo na mcha sasa nikashangazwa sana anambia inni sami'tu annahu yasubbu rasulullah ambaye mimi nimesikia yule mtu ana mtume sallam asema wallahi lau nitapambana naye leo siepukani naye mpaka afe yule wa haraka kufa baina mimi na yeye asema sijamaliza kuzungumza na huyu huyu wa huku yonigonga anauliza swali lile lile asema fataajabtu watoto wadogo maashara alahibba hivi ndio hali ya mapenzi mtume ilipofikia acha kutoa nafsi zetu basi tu kujipinda kufuata ile sunna yake sisi tuna upungufu hmm. idhalika mmoja katika tabi'in alimwambia mmoja katika masahaba patiani mipata uzuri amepata macho mawili ambayo kwamba alimuona mtume sallallahu alaihi wasallam mbele sahaba nimemwona mtume sahaba amwambia muhimidi mola wako umekuja kwenye zama wewe ni muislamu sisi tulikuwa kwenye zama wa mtume na kuna watu wamemkufuru mtume na wamemuona wewe shukuru uko kwenye zama umenukia muislamu kwa nini sisi tuona sahihi ile fadhila ya masahaba yakitajwa oh, wote tamani subhanallah wamepewa fadhila kubwa chini ya hamli yao utaijua ikiwa sisi leo hii dini yasiri tumeletewa kwenye amani twaje msikitini tasali alhamdulillah khams salawat hatuogopi chochote wasema la ilaha illa Allah huogopi kitu wakati ule mahashara la haiba ilikuwa ni nafsi na damu uislamu kushikamana nao ni kuweka nafsi yako mbele na damu yako kama kinga naomba mshukuru mula wako wewe uko sehemu wakati umekuja huko yani walikuwa kwenye hali ya kilele ya kumfuata mtume sallam na kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam hadha huwa ma'ashara al na mifano ni mingi kwenye huu mlango ala kulli hal watoto walelewe kumtambua mtume sallallahu alayhi wasallam inavyostahiki kumadhimisha mtume sallallahu inavyostahiki kumpenda mtume sallallahu inavyostahiki kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kila jambo kwa kila jambo mtume sallama haipasi kuuliza kwa nini abadan mtume amefanya ah lakini la la la la, la. mimi na wewe chochote nikikwambia niambie kwa nini kuna dalili gani lakini mtume mwenyewe sallama ni dalili yeye mwenyewe nini ni dalili hakuna kuuliza lidhalika Allah asemaje hakuna khiari kwa muumini ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة أشك حكم أمرها هنا خيار نسمع وطاع هي من التقنية ونمت وفنيش وتتويت كن تومي kutekeleza sunna yake kuwa na bidii ya kuhudhuria vikao vya elimu kuhifadhi sunna ya mtume kwa kuzihifadhi moyoni kama ahadithi na kuzihifadhi katika matendo kuzitekeleza haya ndio malezi ambayo kwamba wallahi lau tutashikamana sawa sawa basi watoto watatengea kwenye upande wote katika haya maisha tumomba Allah subhanahu wa ta'ala بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه اللهم أصلح لنا النية والضرية وأصلح الأمة المحمدية اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم